ติปยศัพท์นะครับหน้าสามสิบห้ากติปยสามสัพที่จะแจกต่อไปนี้คืออาตาพระมาราชาภะกวันตุ อาราหันตาภาวันตาสัตัวปิตัวมาตัวมานาคมาโกสัพเหล่านี้เรียกว่ากาติปายาสาแปลว่าสัพจำนวนเล็กเล็กน้อยน้อย มีวิธีแจกจ่าพ่อตนต่างหาก อาตาตนเป็นปุงเลงแจกอย่างนี้อาตาอาตานังอาตาาานอตานโนอาตานาอาตานโนอาตานิอาตาพระมาพรมเป็นปุงเลงแจกอย่างนี้พระมโนพระมานังพระมโนพระมุนาพระเมหีพระเมติพระมุโนพระมันพระ ระมุนาพระเมหีพระเมเพพระโมโนพระมานังพระมานิพระเมพระเมพระมโนราชาพระราชาเป็นทเวเลงในปุงเลงแจกอย่างนี้ราชาราชานางราชาโนรัญญาราชูเฮีราชูเพรัญโยราชิโนรัญ ยังราชูนา รัญญาราชุยราชุพิรัญโยราชิโนรัญราชุนางรัญเยราชินิราชุสุราชา ราชาโนราชาศัพในอิทธิเลงเป็นราชินีแจกอย่างนารีอิการันในอิทธิเลงสัพสมาตมีราชาศัพเป็นที่สุดเหมือนมหาราชาแจกอย่างนี้ ก็ได้มาราชมา มหาราชา มหาราชาโนสับเหล่านี้แจกเหมือนมหาราชา อนุราชา พระราชา น้อยอภิราชา พระราชายิงอุปราชา อุปราชจักรวัติราชา พระราชาจักรพรรดิเทวราชา เทวดาผู้พระราชานาคาราชานาคูพระราชามิคาราชานาคูพระราชาสุปันนาราชาคุทูพระราชาอังสาราชาหงคูพระราชาภาควันตัวข้าภูมิพระภาเป็นปุงลิง ภะคะวาภะคะวันตาภะคะวันโตภะคะวันตังภะคะวันเตภะคะวันโตภะคะวันตาภะคะวันเตหิภะคะวันเตพิภะคะวันโตภะคะวันตังภะคะวันตานังภะคะวันตาภะคะวันเตหิภะคะวันเตพิภะคะวันโตภะคะวันตังภะคะวันตานังภะคะวันภะคะวันเตภะคะวันเตสุวะภะคะวาภะคะวาภะคะวันตาภะคะวันโตดับเหล่านี้ มีแจกเหมือนพระกวันตัวอายะสามันตุคนมีอายุคุณาวันตุคนมีคุณจักกุมันตุคนมีจักตุโชติมันตุคนมีความพองธนาวันตุคนมีสามทิฏฐิมันุคนมีปัญญาปัญญาวันตุคนมีปัญญาปุญญาวันตุคนมีบุญปัทโทมันตุคนมีพวกพ้อง สติมันตุคนมีสติ อารหันตาพระอารหันเป็นทวีลิงในปุงลิงแจกอย่างนี้อารหันอารหันอารหันตาอารหันโตอารหันตังอารหันเตอารหันโตอารหันตาอารหันเตอิ อรหันเตปิอรหัตโตอรหัตังอรหันตานังอรหัตาอรหันเตหิอรหันเตพิอรหัตโตอรหัตังอรหันตังอรหัติอรหันเตอรหันเตโตอรหะอรหันตาอรหันโตอรหันตาในอิทิลิงเป็นอรหันติจากอย่างนารีคำว่าอรหัน กับพระอรหันตัวไปคำว่าอรหันใจกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพระวันตา ผู้เจริญเป็นทาวิลิงในปุงลิงแจกอย่างนี้พระวังพระวันตาพระวันโตพระวันตังพระวันเตพระวันโตพระวัตาโ ันเตหิภาวันเตปิภาวะโตภปวะโตภาวะตังภาวันตานังภาวะตา วตาภวันเตหิภวันเตปิภวตัวภวตัวภวตังภวันตานังภวันเตภวันเตสุวภวภวันตาภวันโตคนตาคนโตวภวันตาในอิทธิลิกเป็นภวันติแจกอย่างนารียสัตุผู้สอนเป็นปุงแจกอย่างนี้สัทธาสัทธาโรสัทธารังสัทธาโรสัทธาราสัตุนา สัทธาเรหิสัทธาเรปิสัตตัวสัตุโนสัทธารานังสัทธาราสัทธาเรหิสัทธาเรปิสัตตัวสัตุโนสัทธารานังสัทธาริสัทธาเรสุ สัตตาสัตตาโรสับเหล่านี้แจกเหมือนสัตตัวกัตุผู้ังกัตุผู้ควรยาตุผู้รู้กัตุผู้ไอนาตุรานเนตุผู้นำไปปัตุผู้เลี้ยงผัววัตุผู้กล่าวโซตุผู้ฟังหันตุผู้กาปิตุพ่อเป็นปุงเลงแจกอย่างนี้ปิตาปิตาโรปิตารังปิตาโรปิตาราปิเพปิ ปตุวะปิตุโนปิตารานังปิตุนังปิตาเรปิตาเรสุวะปิตุสุวะปิตาปิตาโรปะสุพิชายน้องชายจะมาตุลูกเกยสองกับนี้แจกเหมือนปิตุมาตุมานดาเป็นอิทธิริแจกอย่างนี้มาตาม หิมาตาราพิมาตุหิมาตุพิมาตุมาตุยามาตารานังมาตุนังมาตารามาตาราหิมาตาราพิมาตุหิมาตุพิมาตุมาตุยามาตารานังมาตุนังมาตาริมาตาราตุมาตุสมาตามา กโรติตุติดาแจกเหมือนมาตัวมโนกานาสัมสับสิบสองสามมีมานาสาเป็นต้นที่จะว่าต่อไปนี้ เรียกว่ามโนกานา เพราะเป็นหมู่แห่งมานาสัมมีวิธีแจกเหมือนมานาสัพแต่วิธีแจกนั้นก็ ผิดกับอาการานในพุงลิง และนาพุงสกลิงที่กล่าวแล้วข้างต้นนาแปลกอยู่ห้าวิปัตคือนากัตมาเป็นอาตาทั้งต้องเป็นโอสมิกเป็นอีแล้วลงสาอาคมเป็นตาเป็นโตเป็นสีอาวังเป็นโอได้บ้าง เมื่อคำว่าอาตาเนปุรุเตมโนจาโนจนย่อมทำซึ่งจ มัยหายาโสลตานามาจยา จนได้ละซึ่งยอดไม่พึงมาเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งอสับเหล่านี้เข้าสมาแล้วเอาสาระที่สุดของตนเป็นโอได้เมื่อคำว่ามโนกาโนมูแห่งมานาอายุมาอย่างของบุคคลทำด้วยเลงเตโจธาตาคือไป สิโรโรโหอวายวะทิโม ของเป็นตนสัพเชื่อมโนกานามานาใจอาญาเลงกุระโอเกตาใจสภาความร้อนสัมมามืดเตชะเดชปยานามนมยาสยศวาจา วาจา วายาวายสิระหัวมานาสัพที่เป็นปุงลิง แจกอย่างนี้มาโนมานามานางมา เนเปิมานโสมานานามานสิมาเโสมานามานา นาใจเป็นได้ทั้งปุงเลงและนาปุงสกเลงนอกนั้นเป็นปุงเลงอย่างเดียวมานาอายาอุราเจตามาใจจะพอเอกาวาจานามานาสัตที่เป็นนาปุงสกเลงแจกอย่างนี้มานางมานานีมานางมาโนมานานีมานาสามาเนหิมาเลพีมานาโตมานานังมานาสามาเน หิมะเนพิมานาโตมานานังมานาสิมาเนสุมานามานานีบางกล่าวสัพที่มีอาเป็นที่สวดจะเป็นมาโนกานา หรือมีใจก็ตามอยู่ข้างหน้าเอานาวิปันเป็นโตได้บ้าง อุทาหรสุตาโตพยัญชนะโตอุปายโตสัพพโตธานาโตธรรมโตเอาธรรมะเป็นโต ไดบ้างอุตาหรณอิกาตัวอุระตัวกรรมกรรมเป็นหน้าปุงสกเลงแจกยานิกรรมังกรรมานิกรรมังกรรมานิกรรมุนากรรมเมหิกรรมเมพิกรรมุโนกรรมานังกรรมุนากรรมเมหิกรรมเมพิกรรมุโนกรรมานังกรรมานิกรรมเมตสวกรรมกรรมานิโคโกส ามานไม่นิยมว่าผู้เมียแจกอย่างนี้โคคาวัวคาวังคาวงคาวัวคาเวนาโคหิโคพิคาเวหิคาเวพิคาวาสาคุณังคาวานังคาวาสมาคาวามาคาวาโคหิโคพิคาเวหิคาเวพิ กวะสาคุณนางกวานังกวะสามิงกวามีคาเวโคสุกาเวสุกาวะกาโวโอเมื่อเป็นปุงเลงแปลงเป็นโคนาแจกอย่างปุริสาเมื่อเป็นอิทธิเลงแปลงเป็นคาวี แจกอย่างนาเรสับทั้งหลายหกคือปุมาใจมา ยมวาผู้มีอาตาการยืดจาวมาภาวาชื่อพระยินยุวาใจยุมตาขาเพื่อนสังขายาสักที่เป็นเครื่องกำหนดนับนางนามชื่อสังขายาสังขายาแบ่งเป็นสองคือปกตสสังขายาอย่างหนึ่งปุราณสังขายาอย่างหนึ่ง ปกติสังขายานับโดยปกติ เ็นต้นว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับนักนำนามให้รู้ว่ามีประมาณเท่าใดปุราณาสังกายาสำหรับนักนำนามที่เต็มในที่นั้นนานคือนับเป็นชั้นชั้นเป็นต้นว่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าปกติสังกายานี้ในคำพิสัตตาท่านแบ่งเป็นสองพวกตั้งแต่เอกาซึ่งจะตัวจัดเป็นสัพพานามตั้งแต่ปัญจ กายเป็นคุณนามส่วนปุราณาสังขายาเป็นคุณนามแท้วิตีนาปกติสังขายาอย่างนี้ เอกาหนึ่งทวีสองสี่สามจตุสีปัญจห้าจาหกสัตเจนอัตแปดนวะกวะทัตสิบเอกาทัสสิบเอทวาทัสภาราสติบสองเตระสติบสามจตุทัสจุดทัสสิบสี่ปัญจทัสปัน นาราสสิบห้าโซลาสสิบหกสาราสสิบเจ็ดอัทาราสสิบแปดเอกูนาวิสติอุนาวิสสิบเก้าวิสาวิสติยี่สิบเอกวิสติยี่สิบเอ็าวาวิสติภาวิสติยี่สิบสองเอวิสติยี่สิบสามจาสุวิสติยี่สิบสี่ปัญจวิสติยี่สิบห้าจาปิสติยี่สิบหกสัตตาวิสติ ติยี่สิบเจ็ดอัตถมิสติยี่สิบแปดเอกูนาติงสาอุนนาติงสายี่สิบเก้าติงสาติงสาติสามสิบเอกติงสาสามสิบเอตาวาติงสาวาติงสาสามสิบสองเตติงสาสามสิบสองจตุติงสาสามสิบสี่ปัญจติงสาสามสิบห้าจติงสาสามสิบหกสัตติงสาสามสิบเจ็ดอาตาติงสาสามสิบแปดเอกูนา จตาลิสาอุณาจตาลิสาสามสิบเก้าจตาลิสาตาลิสาสี่สิบเอกจตาลิสาสี่สิบเอทเวจตาลิสาสี่สิบสองเตจตาลิสาสี่สิบสามจตุจตาลิสาสี่สิบสี่ปัญจจตาลิสาสี่สิบห้าจจตาลิสาสี่สิบหกสัตตจตาลิสาสี่สิบเจ็ดอัตถจตาลิสาสี่สิบแ ดเอกูนาปัญญาสาอุนาปัญญาสาสี่สิบเก้าปัญญาสาปัญญาสาห้าสิบสัตทิหกสิบสัตสิเจ็ดสิบอติติแปดสิบนาวุติเก้าสิบสตังร้อยสหัสังพันธาสสหัสังหมื่นสตาสหัสังลักขังแสนสตาสหัสังล้านโกติโกเอกาสา ังขยาเป็นเอกวาจานาอย่างเดียวเอกสัพพนามเป็นทวิวาจานาตั้งแต ทเวจนถึงอัตตรสาเป็นพระหุวาจานาอย่างเดียว เป็นสามเลงตั้งแต่เอกุนาวิสติจนถึงอัตนาวุติ เป็นเอกวาจานาอิทธิลิงอย่างเดียว แม้เข้ากับสาม ที่เป็นพระหุวาจานาลิงอื่น ก็คงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไปตาม ปกติสร้างขายาจะเป็นนามดังนี้ตั้งแต่เอกหนึ่งถึงจะตุสีจะเป็นสัพพนามตั้งแต่ปัญจหาถึงอาถานาวุติเก้าสิบแปดเป็นคุณนามอย่างเดียว ตั้งแต่เอกุณาตาตังเก้าสิบเก้าขึ้นไป เป็นนามนามส่วนปุราณสังขายาเป็นคุณนามแท้ปกติสร้างขายาจะเป็นลิงดังนี้ตั้งแต่เอกา หนึ่ง่องอาทาราสสิแปดเป็นได้ทั้งสามลิง ตั้งแต่เอโกนาวิสติสิเก้าถึงอาตานาวุติเก้าสิบแปดเป็นอิทธิลิงอย่างเดียว ตั้งแต่เอโกนาสตังเก้าสิบเก้าเป็นนาคุงสกลิงอย่างเดียวเจ้าพ่อโกติโกดเป็นอิทธิลิงอย่างเดียววิธีแจกปกติสังขยาเอกาสามแจกอย่างนี้ปุงลิงเอ एको एकाङ्गेकेन एकता एकसमा एकम एकता एकसमिङ् एकमे इति लिङ्गेका एकाङ्गिकया एकया एकया एकया एकया न एकाङ्गिकेन एकसा एकसमा एकमा एकसा एकसमि เมงเอกามิ เอกสัพมีถ้าเป็นสังขายาแจกอย่างนี้ถ้าเป็นสัพพนามแจกได้ทั้งสองวจนะเมื่อยาสามในสัพพนามที่จะกับ้ังนาแปลกจากยาสามบางเล็กน้อยคือในอิทธิลิงเอกวาจนะจะตุทิจัตติเอกิสาสัตมีเอกิสังทวิสาบในสามลิงอุปาตองในสามลิงแจกอย่างนี้ทา เวทาเวทาวิหิทาวินังทาวิหิทาวินังทาวิสุอุปอุปอุปยิอุปินังอุปยิอุปินังอุปสุวติสามแจกยานิปุงลิงตาโยตาโยติหิตินังตินันนังติหิตินังตินันนังติสุอิเทเลงติ ติติสนังติติสนังติโสนาภงสกะเลงติเนตินติหิตินังตินันนังติหิตินังตินันนัง สวะจตุสามแจกอย่างนี้ปุงลิงจัตารวจัตุรวจัตารวจัตุรวจัตุเหจัตุนางจัตุเหจัตุนางจัตุสวะอิทิลิงจัตัวจัตโตจัตุหิจัตตนางจัตุหิจัตตนางจัตุสวะนาคงสกัย จัตารีจัตารีจัตุหีจัตุนางจัตุหีจัตุนางจัตุตัว ปัญจาในสามลิงแจกอย่างนี้ปัญจาปัญจาปัญจาเหยปัญจนางปัญจาเหยปัญจนางปัญจาโสุตั้งแต่จะหงถึงอัตารสสิแปดแจกอย่างนี้เอกุนาวิสานยิติลิงแจกอย่างนี้เอกุนาวิสังเอกุนาวิสังเอกุนาวิสายาเอกุนาวิสายาเอกุนาวิสายาเอกุนาวิสายาเอกุ นาวิสายาตั้งแต่วิสายี่สิบถึงปัญญาสาห้าสิบแจกอย่างนี้ตั้งแต่เอกูนาวิสาติสิบเก้าถึงอาสาติงสาติสามสิบแปดและตั้งแต่เอกูนาสัสติหกสิบเก้าถึงอาสานาโวติเก้าสิบแปดแจกตามแบบอิการันในอิทิลิงราติตั้งแต่เอกูนาสติห้าสิบเก้าถึงอาสาสติหกสิบเก้าแจกต รรมแบบอิการานในอิทธิลงนาเรปุรันสังขายานับในลิงทั้งสามอย่างนี้ปุงลิงปฏิลิง นาปงสกลิงัำแปลปัตโมปัตมาปัตมังที่หนึ่งทุติโยทุติยาทุติยังที่สองตติโยตติยาตติยังที่สามจตุโทจตุทิจตุทาจตุทังที่สี่ปัญจโมปัญจมีปัญจมาปัญจมังที่ห้าจตตโทจติจตตาจตทังท องสัตโมสัตตมียสัตตมาสัตตมังทิเจนอัตโมอัตตมีอัตตมาอัตตมังทิแปดนวโมนวมีนวมานวมังทิเก้าทัตโมทัตตมีทัตตมาทัตตมังทิสี่ ทัสโมเอกาทัสสีเอกาทัสสิงเอกาทัสมาที่สิเป็นทาวาทัสโมทาวาทัสสีทาวาทัสมังภารัตโมภารัสีภารัตมังที่ สุนเตระสมุหเตระสีเตระสมังทิสิบสามจตุทัสมุจตุทัสีจตุทัสเสงจตุทัสมังทิสิบสี่ปันนรสมุปันนรสีปันนรสิงปันนรสมังทิสิบห้าโตละสมุ โสลสีโสลสมังทิติโพสัตระสมโมสัตระสีสัตระสมังทิติเจ อัทารตโมอัทารเตอัทารตมังที่สิบแปดเอกุณาวิสติโม เอกุณาวิสติมาเอกุณาวิสติมังที่สิบเก้าวิสติโม วิสติมาวิสติมังที่ยี่สิบปุราณสังกายานีเป็นคุณแจกได้ทำตามเองและเป็นเอกวาจานาอย่างเดียว